Awit, Kabanata 27 Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatagon niya ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalagan habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y, nariyan na ako at kitay sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan, Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala.